Hanches kaj capítulo. Estebanpa jangmanta Sacerdote conapa jefenme Esteban tataporja. Chainatacho de marjanki, nispa. Chayme Esteban taita Taitakuna. Oyari Kuaichik. Ñujanchikpa, kancharichkaj abolunchik abolonchik Abrahamman, Mesopotamia lao perikore perikoreykorqa, manaraq arang llaqtaman ripukuchkaptin, paitam nerqa. Llaqtaykimanta hinaspa ikimanta lluqsiy, hawachinay allpaman, nispa. Chaymi Diospa nisqanman hina, Abraham kaldea laumanta ripukuspan, aram llaqtapi yacharqa. Chaypitaytan wañukuptinmi, paita Dios posamorqa, kay kasqanchik allpaman. Dios jamanam, imayrintiatapas kaypiqa jorqachu. Ichaqa manaraq churiyuq dios Diosmi dios tukuykay alpataja... paymanwan mirayninkunaman hunanpaq. Paytam nirqa. Paitamnerja. runapa llaqtanpi forastero hina yachanqaku. mi sirvienti kanjako, tawapacha kuatapuni. Nispa. Dios hanirqataqmi. Azuanga... Cervechikohnin coronakunatam manta hinaptinmi miraynikkikuna chaynasuyunmanta lluqsimuspanku, kaypi yupaychawanjaku. Nispa. Dios mi contrató Tarorarja Abrahamwan, kamacherga, kamachirqa, jarikayninkupis ñalasqa kanankupaq. chay churin Isaac Naseruptin, pusaq punchauninman Abraham señalarja. Isaac pa señalarjam churin Jacobta. Chaynatakmi Jacopas sororarja chunka iskaynintin churinkunata. Kay chunka iskayninmi Israel nacionpa ayllunkunapa bulunkuna karja. Jacopa churinkunam wawqinko Joseimanta invidiakuspanko Jaco Egipto nacionman Ichaga Dios Diosmi Joseita yanapaspan ya llapa kunamanta. Dios me ja, allin yachayniyuq Karja, chaymi rey pas, allin hawaspan Joseita aklarqa Egipto naciónpi hinaspa kikin rey pawasimpi kamachikuq kanampah. y Yarjaimi Karja Egipto naciónpipas chaynataq kanan laupipas. hinaptinmi abulonchikuna mana imatapas tarirqakuchu mikunankupaq Ichaja Egipto naciónpi trigo jacovia Jacob churin churinkunata chayman punta viajipi kacharja. Iskaykaq kutininkupiñataqmi Joseyqa wawqinkunaman riqsiykachikurqa. Chaymi Egipto naciónpa reyninpas yacharurqa, pipa kastanmi Joseyqa kasqanta. Chaynapim Joseyqa taytan Jacobta, llapa aylluntinta Egipto naciónman hayacherqa. Paykunaqa karqa hanchis chunka pichhayuq runakunam. Chaynapima Jacobqa, Egipto naciónman ripukurqa, inaspam chaypi wañukurqa. Pai paypa churinkunapa suwañukurqa. chay paykunapa tullunkunata aparqaku tikim y kem pampanankupaq. Chay Chay sepulturatam Abraham ranterqa amor Abraham manta Abrahamman Diospa prometisqan cumple Israel palyapa llapa pa llumpa llumpayta merarorja Egipto Chay Chaimantam Egipto nacionpiqa munaychakurqa Joseita manarexej reina. Paimi ingañaspa llumpayta ñakarechirqa abolonchikunata. Llullu wawakuna, wañunankupaqmi wishchunankupaq obligarqaku. Chay tiempopi Moiséspas nacerqa. Paimi karqa Diospa kuyasqan sumasumaq wawa. Chaymi taytamaman, kimsakilla wasinkupi uywarqaku. Taytamamanku wishchuruptinmi, Egipto rey pa warmi churin tariruspan, wawanta hina uywakurqa. Chaynapim Egiptupi tukuy yachaykunata yachachirqaku. Chaymi Moisesqa hatun riqsisqa pipas rimayninpipas chaynataq rurayninpipas. Moises tawachunka watayuq karuspanñataqmi Israel miraynin masinkunaman watukuq rirqa. Chaypim Egipto runata rikururqa Israelpa kastan runata maqachkaqta. Paita arkaspanmi mahaqnin Egipto runata bingakuspa wañurachirqa paymi piensaqa. Kastaykunaqa, luego chkuentata hukunqaku paykunataqa ñuqantakama Dios librananta, nispa. Aswanja paykunaqa manam entenderhakuchu. Pajarin nintintañataqmi, muesesta rirurqa, paypakastan iskay runakuna piliachkaqta. Mana pilianankuta munaspanmi Jamkunaja Hamkunaqa wawqintinmi kankichik, imanasqata hamkunaqa mahanakuchkankichik, nispa. mi chay kastamasin mahaq runa, muisista panerja. Pita hamtaqa en aspa jefeyko, hinaspa juesniyku Puncha Qaynapunchaw wañuchisqayki Egipto runata tapas uaño wañurachiwayta monanki? Nispa. Kaita mi Moisés aigikuspa ripukurqa Madian lauman. Ronapa Yachtampi forastero mi, iskay kuna Naserja. Tawachunka wata pasaruptinñam, sinaychunñaq urqupi Ángel rikururqa rupachkaq tankarkichkapi. Muisisñataqmi chayta rikuspan admirakurqa, hinaspan sumaqta qawaykuyta munaspang asuykuspan uyarirqa Dios kayna nisqanta. Ñuqaqa kani abueluyki Abrahampa, Isaacpa, hinaspa Jacopa Dios ninmi, nispa. Chaymi Moisés mancharikuywan katkatatayta qallaykuspan, javari tapas aterhachu. Chaymi Señor Dios nerja. Usutaikita hurjukui. Sarusqayki alpaja ñuqapaq alpam alpam. punim Egipto naciónpi runaykunapa Uyarichkanitagmi Uyarichkanitaqmi waqasqankutapas. Chaymi uraikamuni paikunata Ría. Riya, kachasjaiki que Egipto man Nispa. Chaymi pita hamtaqa nespa jefeiko, en aspa juesniyku kanaykipaq, nispa tan karkichka tankarkichkapi ángel takama, Dios kamacherja Paikunapa librajnin, aspa jefin esesja, es Moisesqa, Egipto nacionmanta Manta llapa bolonchikunata, Dios pateininta admira admirakuypaq milagrokunata rurarja Egipto nacionpi ukalama pipas, chaynataq kawatapuni. tawachunka pa chaykikin moisestaqmi Israel masen masenchikunatapas nerja diosmi kastanchikmanta Yugata hina kichik huk willakuqta nispa chay Moisisma karqa abulon chikunawan mi chunniqpi Paitagmi karga sinay urqupi rimapayaqnin angelwanpas paytaqmi palabra kawsananchikpaq palabrakunatapas y paita chay paita paita mana en aspa hinaspam chakoruspanko Egipto mankutikuita monaspa auronta aurunta Rodapuay taita chakunata Diosina pusawananchikpaq. Egipto manta hurqumuaqninchik chay imach pasaron manam nispa. Chaymerura rurjaku jorimanta enaspa inaspam animalkunata wañuchispa, chayta itachaman y Makinkupa rurarusjankuanmako pasajerorja Chaynapim Diospas paykunata copa dios manta adoranankupa. Diosmanta willakujkunapa qillqasqan libropim kainatanichkan nichkan. Yau Israel kastakuna, chunniqpi pitawachunka wata kaspaykichikqa, animal Animalkunatawan wakin ofrendakunataqa manam ofreciwarqankichikchu. Aswanja chay moloq taytachaykichikpa karpantam aparqankichik. Rinfan taytachaykichikpa lucerontam aparqankichik. Chay taytachakunatam aduranaykichikpaq rurarqankichik. Charaykun Babilonia llaqtapa waklawninman harqusqaykichik. Chaychun nigpim ñawpa abuelonchikkuna hukarpapi waqaychaqku Dios Kamachiko kunata. Chay karpataja rurarjako, man Dios pajawachisqampi hinam, Chainatah kamachisqampi hinam. Abuelonchikunam chaskerjako chay karpata irinciata hina. Chay karpata apamuspankum, o alpanchikman, o allpanchikman, al runakunata Dios michay runakunata jarquchirqa, kay alpata abuelonchikunaman Dios chictaha adorajco, rey David patimpuncama. David Dios mi David, templo roraita monarja abuelo en pa Dios nimpa. Ichaga David pachorin mi, templota rorarja. Dios Diosja, manam runakunapa rorasjan templo kunapichu yachan. Dios manta willakojpas, señor panesjantam kainata nerja. gobiernas pa tianaimi. Kaypachaqa ñuqapa sarunaymi. Imayna wasitataq kichikman, Maypitah sarunay sitiuta kichikman, Manachu atiwan rurarjani tukuy kayllapa imakunataja, Esteban nerhataq. Hamkunaqa rumisunqu runakunam kankichi, Dios mana riqsiq runapa Son joi kachkan. Hamkunaqa chuya espiritupa kontrallampi Pikaspam, ñawpa abueloykichinkunam hinapuni kachkankichik manta y manachum ñawpaq abueloykichikuna llapallanta Dios pa justo churin manta willakuqkunatapas wañuchirqaku chay justutam traicionaspaykichik wañurachinkichik mi, ángel ninkunawan dios josurqankichik y ichaqa manam kasukunkichikchu esteban wañuchisqankumanta Judio autoridad kuna kaita pankum, y rabiawan pa kontrampi kachupakurqaku. Esteban nyatagme chuya espiritupa untasqan cielota Rikororga Dios Diospa kanchayninta. dios tapas Diospa launimpi ayachkaqta. Chaime Esteban nerja. Hawaichik, kikinhanaq pachatam rikuchkani. Diospa unimpim Dios manta sayachkan. Nispa paikuna mana uyariyta munaspanku, rinrinkuta tapakururhaku. En aspam Inaspam Hinaspam llaqtapa romeo rumio ancho Esteban acosa runakunam, chuhapananku Pachancota pachankuta Saulo su tío Romeo ancho Esteban Mañacorja. Señor Jesús, almaytayachasquikuy. Nispa. Hinaspanmi kuspan Japarerja, Señor Llay, amaya y chukai hucha comantaja. Nispa. Inaspa corja.